LDK 2030. Labadiena, mėly laisvosios bangos klausytojai. Tęsime Aivaro Lileikos paskaitų ratą. 2030 LDK. 2030, kaip pats Aivaras sako, yra Na, mislingas skaičius, iš tikrųjų, manykime, kad tai yra metai, kad mes žvelgiame į ateitį ir kalbame apie tai, kokia galėtų būti Lietuva 2030 metais. Bet paties Aivaro dėstymo būdas yra ėjimas atgal. Ir šiandien jisai išnekės apie praėjusio amžiaus 9, 8, 7, galbūt 6 dešimtmetį, apie tą laikotarpį, kurį mes kažkada vadinome brandžių socializmu. Labą dieną klausytojai. Kaip Arūnas pastebėjo, taip, 2030 yra savotiška mislė jums, e, kurios įminimą žinai tu klausytojų ir jį atsakęs, e, taip sakant, <laughs> gauni skaičius, E, kur galbūt kartu visi pasieksime tą laikotarpį, kai 2030 LDK e, taps tikrovę arba tiesiog irgi kažkokios tai istorijos dalimi, praeitimi, kaip ir daugelis vizijų, e, siekių, ideologijų ir panašiai. Tai mes iš tikrųjų kartu su jumis šiandien pasinersime į laikus, kur aš norėčiau iš pradėti nuo vaikiškų prisiminimų, nes didžioji dalis e, šių laidų klausytojų augo e, tar, Lietuvos tarybų socialistinėje respublikoje ir yra smegenų, sąmonės tokia savybė blogus įvykius pamiršti, tiesiog ištrinti iš savo atminties. Tai aš šiai Šiandien pabandysiu tiek vienus, tiek kitus įjungti ir bendrai apžvelgti laikmetį. Taigi, uh, E, pradėsiu tiesiog nuo tų prisiminimų, kurios galbūt kiekvienas iš mūsų nešiojamės iki pat šiai dienai. Ir jei buvote vaikas 60, 70, 80 metais, sunku patikėti, kad mums pavyko išgyventi iki šių laikų. Vaikystėje mes mašinose važinėjomės be saugos diržų ir pagalvių saugos – Šiltą vasaros dieną pasivažinėjimas arklių pakinkytų vežimu buvo neapsakomas malonumas. Mūsų lovytės buvo išmargintos ryškiais dažais, turinčiais didelį švino kiekį. Ant vaistų buteliukų nebuvo slaptų dangtelių. Duris dažnai neužsirakindavo, o spintos neužsirakindavo niekada. Mes geriam vandenį iš kolonėlės ant kampo, o ne iš plastikinių butelių. Niekam negalėjo šauti galvą, ant dviriko važinėti su šalmu. Valandų valandas mes meistruodavom vežimėlius ir paspirtukus iš lentų ir savartinę rastų guolių, o kai pirmą kartą leidomės nuo kalno, prisimindavom, kad užmiršom pritaisyti stabdžius. Kelis kartus įvažiavę į spigliuotus krūmus mes išspręsdavom tą problemą. Mes išeidom iš namų anksti ryte ir žaidėm visą dieną grįždami tada, kai užsidegdavo gatvė žibintai ant medinių stulpų ten, kur jie buvo, ne visur. Visą dieną niekas negalėjo žinot, kur mes esam. Mobilių telefonų tai nebuvo. Sunkis, sunku įsivaizduoti. Mes pjaustėmės rankas, kojas, lauždomės kaulus, išsimuždavom dantis ir niekas už tai nepasodindavo į kalėjimą. Ar netimdavo tėvystės teisų. Visko buvo. Buvome kalti tik mes ir niekas kitas. Atsimenat? Mes mušiamės iki kraujo ir vaikščiam su mėlynėm, priprasdami nekreipti tai dėmesio. Mes valgiam piragėlius, ledus, geriam limonadą, bet nuo to niekas nestorėjo. Iš vieno butelio gėrė keli žmonės ir niekas nuo to nenumirė. Mes neturėjom žaidimų priedėlių, kompiuterių, 165 palidovinės televizijos kanalų, kompaktinių diskų, mobilių telefonų, internetų. Žiūrėt multiplikacinio filmo, visi būrių neždavomės į artimiausius namus – juk video magnetofonų taip pat nebuvo. Už tai mes turėjom draugų. Išėję iš namų mes juos rasdom. Mes važinėjom dviračiais, pavasario upeliuose plukdydom degtukus, sėdėdavom ant soliuko, ant tvaros ar kiemuose žaisdavom futbolą. Kai mums kas nors buvo reikalinga, mes pašaukdavom palangais ar tiesiog užeidavom pasimatyti, atsimenat, be iš ankstinio skambučio. Mes sugalvodom žaidimus su pagaliais ir konservų dėžutėmis. Mes soduose vokdavom obulius ir valgiam vyšnes su visais kauliukais. Ir kauliukai mūsų pilvose nesudygdavo. Kiekvienas nors kartą buvo užsirašęs į baseiną, ledo rytulį ar rankinį. Bet mažai kas labai pakliūdavo į komandą. Tuo metu pasaulio stebuklų tapdavo pirma tarybinė priemonė vyrams paskutimasi, atsimenat? O tokį stebuklą, kaip automobilio Moskvič 412 tuningą, atsimenat? Kapeikos priklijuotas prie viso priekinio stiklo visas pakraštys užkliuotas. Kailio aptrauktas vairas, pavarų lasdelės galas iš epoksidinės dervos rožytė viduje. Kelnaičių guma tai juk irgi stebuklas buvo, juk ji puikiausiai laikydavo ne tik kelnaitės, bet ir pirštinaitės. Piragėlis su augienė argi nestebuklas? Niekad neatspėsi, iš kokios pusės ištekės augienė. O va šitas nuostabus mamos išvedžiojimas. Aš tau dabar perku, bet tai tau gimtadienio dovana. Arba šį stebuklingą močiutės frazę, frazę - tik stiklainius gražinkit. O šaldytuvą zylą atsimenat? Su tokia rankina. Tiesiog vienarankis banditas traukiu už rankinals, o stiklainiai visi išbyra. O, tarp kitko, kas iki šiol guli šaldytuvų durelių šone. Ne, ne, ne kiaušinėje nuomet gulėja ir ne pomidorų padažas. Durelių šone visuomet guli vaistai. Nemokama medicina nuomet irgi stebuklas. Gydytojas vienas, o eilės dvi. Viena su talonais, kita užsirašiusiu eilė, dar yra ir trečia. Aš tik paklausiu, pasakydavo. Kiek jų dar buvo tų pasaulio stebuklų? Mažas langelis iš virtuvės į vonę. Į ką pro jį žiūrėt, paaiškinkit. Avalinės šaukštas arkliukas, dantų milteliai valo ir dantis ir sidabra, sisiojantis berniukas ant tualeto durų, televizorius rubin, Arba rekord, imi replės ir bim, bim, bim kanalus. Glaudė su inkariuku, atsimenat? Pienas trikampiuose paketuose. Tiesiog tarybiniai septyni pasaulio stebuklai. Mes anksčiau darėm tai, ko dabar niekad nedrįstumėm padaryti. Na pavyzdžiui, gazuoto vandens automatus, atsimenat? Juose stovėdavo stiklinė, visiems viena. Šiandien niekam į galvą neteitų gerti iš bendros stiklinės. O anksčiau juk visi gerdavo iš tos stiklinės. Papurškiai jį vandeniu iš fontanėlio. Pravalydavo šiek tiek. O juk vandens fontanėlis kartais ir neveikdavo. Vis tiek gerdavo. Tarp kitko, aplinkui besisikojantis melinonosiai naudoja tą pačią stiklinę savo gėrimams. Įsivaizduokit, tik įsivaizduokit. Jie gražindavo tą stiklinę. Netikit? Tačiau tada tai buvo įprasta. Būdavo namuose dūmai, visame būte aitrus kvapas, lentelė tokia su juodomis linijomis. Ką jūs savo įsivaizduojat, sektą kokią nors? Ne, tai išdeginimas ant fanieros. Milijonai vaikų degindavo mamoms atvirutes kovo 8-osios proga. Mamytė, sveikinu tave moters dienos proga. Mergaitės, o jūs atsimenat gumytės? Nuostabu, bet nei vienas berniukas pasaulyje nežino šio žaidimo taisyklių. O Gorbačiovo portretai bedėmės ant kaktos atsimenat? o dažoma žolė, kai apsilankydavo karininkai. Įprasta. O juk mes atsimenam tos laikus, kai Jacksonas dar buvo negras, o be to nepilnametis. Daug buvo tokių įprastų dalykų. Talkos pavasarį, darbas kolukėje rudenėje, rudenė, skiestas alus aludėje. Tai buvo įprasti dalykai tais laikais. Ir yra kita pusė. Čia yra tie prisiminimai, kur pašalina E, visą tą blogą prieskonį, tai pavadinkime. O yra ir kiti prisiminimai ir daug kas juos taip pat dabar prisiminsit, aš papildysiu ir tais neigiamais. Turi būti visgi kažkoks tai pusiausvyrą. Neįprastai žiaurus tas okupacijos laikmetis buvo ar pamenat jog okupacijos metais neteko lietuva daugiau nei vieną milijoną gyventojų ir tik apie tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimtuosius metus gyventojų skaičius pasiekė tūkstantis devyni šimtai trisdešimt devintų metų lygį Ar pamenat, kaip komunistų partijos nariai skūsdavo buožės reakcionierius, kurie būdavo pasmerkiami mirčiai, kankinami NKVD Rusijose, vėliau ištremiami į Sibirą? ar pamenat kolūkio pirmininkus, kuriems visas kolūkis ir vergai lenkdavo nugarą normose, o jo su juodomis volgomis varinėdavo? Ar pamenat komunistų ir kitokių veikėjų susirinkimus ir orgijas pirtise? Ar pamenat miestelio aikštėse paguldytus ir mėšlo apipiltus išniekintus laisvės kovotojų kūnus? Ar pamenat eilės prie apelsinų ir bananų? Ar pamenat talonus televizoriams, sekcijoms, kitiems prabangos dalykams, kurie būdavo išrašomi tik išrinktiesiems, o dar dažniau po blatų? Ar pamenat kalantos susideginimą ir užsleptą senelių laisvės siekį klausantis Amerikos balso? Ar pamenat Lietuvos disidentus, kalintus, persekiotus ir kankintus? Ar pamenat, jog nebuvo galim klausytis tam tikros rock muzikos, negu galima švęs kalėdų ir kitokių švenčių? Ar pamenat, jog apie išvykimą užsienį nebuvo galim net svajot? Ar pamenat, kaip po Lietuvos futbolo ar be krepšininkų komandų laimėjimo sirgaliai eidavo gatvėmis skanduodami Lietuva, Lietuva. O atvykę milicijos varonokai daužydavo jos bananais. Ar atsimena tuos, kurie atstovavo okupacinės valstybės interesus? Tai buvo įprasti dalykai tais laikais. Ir šiandien pradėsime laidą eidami atgal, apie laikotarpį, kaip jau ir paminėjo pačioj pradžiai, Arūnas 1988-1957 metų yra brandaus socializmo, klestinčio socializmo metus. Kalbėsim apie laikmetį, kuri puikiai apibūdina iki pačios dienos esantis prie Lietuvos Respublikos Seimo Vilniuje kanalizacijos dangčiai su užrasu Litovskai SSR. Ir iki pačiai dienai saugojantis požemių pasaulio paslaptis. Vladimiras Bukovskis, apibūdindamas, išvesdamas paralelės, EUSSR, komunistinės eurointegracijos šaknis, mini 1987 kovo 26 dienos TSRS politbiuro posėdį apjungusi visos Europos nuo Gibraltaro iki Uralo, bolševikus ir menševikus. Šis įvykis yra kokybinė komunizmo transformacija perestroikos pavydalu. Visos Europos mastu su vienu tikslu, anot Garbačiovo, Common European Home – bendri Europos namai. Ir matomai Bukovskis teisus. Juk ir Jelcinas griovė tik TCRS, o ne perestroiką. Perestroikos galutinių gairių sudėliojimas galitinai, galimai buvo sudėliotas trišalės komisijos sausio 28 dieną 1989 metais. Pagrindiniai dalyviai buvo Gorbačiovas, Rockefelleris, Kissingeris, Hirofumi Nakasone ir Valerijus Kardes Tenas. Būtent tuolai ta, tais metais tame trišalės komisijos susitikime buvo aptarta sovietinės erdvės integravimasis į svarbiausias globales pasaulinės institucijas, tokias kaip GATT, bendrasis susitarimas dėl muitų ir prekybos tarifų ir IMF, Traptautinis valiutos fondas. Istorijos ratas su šiek tiek kitokia kokybė sukasi vėliai toliau. Ir į jį pakliuvę mes esame tikrai nelėmėjai, o tik eiliniai dalyviai. Pigiausiose kajutėse sėdintis šito Titaniko kelionėje. Įprastas, latiniškai klasikinis socializmas, komunizmas, ar jei tiksliau valstybinis kapitalizmas arba rinkos socializmas, yra daugiau nedalybos turtų, o greičiau visos visuomenės turto valdymas bei sutelkimas kelių asmenų rankose. Pastarieji jį administruodami ir pralopsta didžiojo dalį, palikdami kelių, korporacijų, įmonių savininkų rankose. Savotiškai tai ekonominio industrinio elito ideologija. Panašiai kaip ir kapitalizmas sudedamo industrinio bei vartotojiško socializmo dalis. Tai yra mes susidurėme su visiška valstybinė kontrolė, pradedant netiesiogiai asmenių gyvenimų, per mokesčius, prievolės, pinigų skirstimus ir panašiai, ir baigiant tiesioginiu. Per įvairiausias penkmečio, dešimtmečio, dvidešimtmečio, penkisdešimtmečio ir panašiai ūkinės bei ideologinės programas. Tai yra valstybė sakanti, jog mes duosim viską, ko jums reikia, pirmą turi valdyti viską o tam reikalinga milžiniška biurokratų ir kitokių valdininkų armija, dirbanti dėl paverktųjų, darbininkų, valstiečių ar nudenos Europos atveju gėjų ar be globalinio atšilimo problemos. Būtent ta armija valdininkų siekia laisvės ir gyvenimo sutvarkymo. Pakalbėję apie tą armiją, po patraukėlės pakalbėsim apie atšakas. Ašakas įstrigusias. Būkite kartu. LDK 2030. Taigi, 20 amžiuje mūsų valstybė, kalbu apie Lietuvą ir jos gyventojus, tiesiogiai palėtė dvi šio socializmo atšakos - internacional ir nacionalsocializmas. Kur vieni rūpinasi visų tautų gerovę internacionaliai, o kiti tik vienos vietinių sembuvių tautos, tai yra nacionaliai. Panašu, jog dabartinė ES kaip ir anometinė SSR, valdote patys internacionalsocialistai, toliau tęsdami industrinius žaidimus. Pavyzdžiui, visuomenės veistravimo, socialinės inžinierijos būdais, kurt naujažmogius aklai vykdančius įmestas iš aukščiau neginčiamas programas. Dabar, pavyzdžiui, gender arba lyties keitimo ir panašiai programas. Anuomet turėjom stachonoviečius ir panašius reiškinius ir visos lietuviškos partijos asmenys tiek anuome, tiek dabar yra tik tai pigus tarnai dideliame žaidime puodo naujos valstybės žaidime. Šį žaidimą socialinį eksperimentą, kuriame mes dalyvavome ir išgyvenome 1945-1990 metais, galim pavadinti plutokratija. Tai yra iš graikų kalbos žodis plautos, plautas, turtas ir kratos valdžia gale jokių būdų ne komunizmas, kuris išsiverčia žodžiu kaip bendruomeniškumas. Tai yra to laiko tarpiu. Susidurime su asmenimis nepripažįstančiais visuomeninio bendruomeninio teisingumo, savo įsipareigojimų asmenių bei tarnystės, ne tik savybėmis, bet ir turtais, tautai, visuomeniai, valstybei. Ir savo veiksmų pasiekoj asmenims kuriems buvo patikėtas visų turtas, didino pačios visuomenės skurdą, nesutarimą, tautos, o ir pačios valstybės įrimą. Visuomenę paversdame godžių, korumpuotų ir be jokios atsakomybės hedonistų irštvą. Galiausiai, kaip visuomet, viskas baigėsi tiesioginę ar beslapta tų valdžių administratorių, valdžios vyro administratorių megalomaniją. Kitaip tariant, didybės apsėdimų, kur aplink plautokratus, atkatų atparačiukus įsivešpatavusi baime padeda tašką nauja revoliucija. 1986-1993 metų įvykiai Sovietų sąjungoje, tai yra senų plutokratų vietoje iškėlusi naujosius. Visais atvejais tokio burbulo sprogimas istorijai ilgam skleidžia žlugusių vilčių šiukšlyno tvaiką. Ir žinoma, ilgisi – ilgesį, nes marvė turi ir tokią užsleptą savybę. Jeigu atidžiau pažiūrėsim, tas socializmas yra kaip savoka kilas iš latiniško socijai. Tai yra pagal prasme sutarėjai, sąjungininkai. Giminingas latiniškui sekui, kuriam labai e, giminingas lietuviškas sekėjai. Tai yra daugiau bendruovalda, kuri sutarta kryptim juda kartu. Pačios bendruomenės sutarimu judama iš apačios į viršų kylantis, augantis tarnavimas, o ne besąlygiškas valdymo atidavimas valstybei, o tiksliau ją kuriančiam mistiniam biurokratiniam aparatui, dirbančiam iš viršaus į apačią. Į nudienos kalbą socializmą galėtumėm versti kaip bendruomenę tautinę rūpybą ir bendrų sutarimų pagristas ūkės kūrimas – kur akivaizdžią pamatuojamą naudą gauna visa tauta bendruomenė, ne tik valdantieji administruojantieji visų turtą. Pagal Marksą, jeigu pasižiūrėsim, nes tai buvo anuomet privalomas asmuo paminėti kiekvienam veikale. Marksas e, ir veikale, ir pokalbėje, tai kalbėdami apie tą laikmetį aš ir paminėsiu jo savokas. Pagal Marksą, jo samprotai socializmas buvo kurti savarankiškai, esamų arba užduoto gamybos priemonių rėmuose mąstančią būtybę ir dirbančią. Tokio socializmo tikslas yra savotiškas robotas nuo rusiško rab rabota, dirbantis pagal nuleistus iš aukščiau planus. Labai panašu į krikščionybės tikslą - sukurti Dievo karalystę žemėje, kurią uzurpavo tie patys karalystės turto skirstytojai Tik šiuo atveju vietoj partorgų mes turime kitą ideologinį e, tinklą, tai pavadinkime, asmenų, su kuriais partorgai kovoja, tai yra popiežiai, popai, viskupai, kardinolai, vienuoliai ir taip toliau ir panašiai. Mes matom, kad nuo 1918 metų, kurdant kur buvo kuriama ta utopija, tai pavadinkim, tas siekis socialinės lygybės ir teisingumo, mes matom, kad ir po 95 metų internacionalinio gyvenimo Tarybų socialistinių respublikų sąjungai, turėjusio pagimdyti laimingą tarybinių tautų sąjungą Dievo žmogaus karalystė žemėje, mes matom, kad internacionalsocializmas kaip ir priklauso, gimda gilesnį konfliktą nacionalsocializmo pagrindu lygiai kaip ir krikščioniškam pasaulyje, filiokvė, tai yra nesutarimai dėl trejybės, iš kur jinai kyla, prieštaravimai suskaldęs katalikų ir ortodoksų bažnyčią. Lietuvoje šis laikotarpis, klestinčio socializmo, tai pavadinkim, prasidėjo e, grubiai nuo karų, galim pavadinti nuo 1931-1939 metų tame laikotarpį ir galutinai buvo įdėktas apie 1950 vidurį 60 pradžią. Tuomet, jeigu jūs gerai prisiminsit, reikėjo jėga atimti žemę, jėga perkelti žmonės iš kaimo į miestą ir todėl buvo tas pasipriešinimas, nes iš žmonių buvo atiminėjama tai, ko jie yra turtingi. Tai yra nusistovėjusio Lietuvos valstybės tautos gyvenimo pakeitimui buvo paleistas traktorius, Stalinėcas per ežerus, pievas, laukus nutiesęs kelią, kurį šiandien baigia asfaltų padengti ES funkcionieriai atvykdami kaip naujieji išvadotojai. Šis 1944-90 e, metų laikotarpis galutinai pakirto kaimą per kolektivizaciją, partizaninius karus, e, melioracijos laikotarpį galime vardinti, ir lietuvių tautos tai buvo gyvybiniai, protiniai, intelektualinių jėgų šaltinis. Visi pasižiūrėkim šviesuomenę, Lietuvoje yra išėjus iš kaimo, net ir nudenos jūs paimkite didžiąją dalį. Sovietinės sistemos metais subrendusi portfelių pilotų masę, sugebanti vykdyti tik instrukcijas ir įtakojo ne tik tą emigracijos bandą ir kitą bangą. Ir tai šitie e, portfelių pilotai gali būti lemtingi mūsų visai tautai. Ir jeigu mes e, skaičius aš tokius gavau, kad buvo sunaikinta 115 tūkstančių vienkėmių. Tai jūs dabar pasižiūrėsite tos daugiabučius ir tai buvo prie tos industrializacijos priedėlis tie daugiabučiai. E, be abejo, Lietuva tuo laikotarpiu augino e, mėsą, e, pieno produktus ir e, kitokius aprūpindama Maskvą ir Peterburgą, tai tuo metu Leningradą. Bet matom, kad iš tos senosios Lietuvos labai gražus toks ideologinis judesys buvo, kuris simboliškai šiai dienai pupso Lietuvo ir toliau, tai yra Rumšiškių muziejus. Tai yra savotiškai monumentinis, momentinis pa, paveldas surinktas tik vienon vietoj, kur kaimo ar be tos praeities besilgantis žmonės galėjo ateiti ir nuramintą ilgesį e, senai apsamanojusiai bakūžiai. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, jog kiekvienas toks vat, socialinis eksperimentas, į kurį mes pakliūnam ir pak, e, istorijos eigoje mes pamatysim ne vieną, mes tokį pakliūvom, yra įdomiausia, jog visi tie pavergėjai, pavadinkim, arba tos naujosios ideologijos e, skleidėjai stengiasi nutraukti estinius istorinius ryšius su praeitim palikdami va, ją lyg kokį etnografinį, va, tą mano paminėtą rumšiškių parką, nesusijunginti su nauja moderniaja ideologija. Ir Dar yra vienas iš įdomiausių faktų, kad mes visą laiką kaltinam vieną asmenį. Nu, šiuo atveju Brazauskas tenai, sakykime, e, kolonėlės Lietuvoje už vieną litrą, ne, benzino pardavė, ar be Landsbergis sugrovė kolūkius, ar be Stalinas trėmė žmonės, sakoma, ir šaudė kas iš tikrųjų žudė ir trėmė Lietuvos piliečių sovietinės okupacijos metais. Sovietų imperija Stalinas Ar kažkokie tikslus, aiškus, konkretus žmonės. Visuomet buvo ir bus tik konkretus žmonės, vyriausybės. Jos dinksta kaip uabai. Bankrutuoja, sakydamas tai ne mūsų bėda, o tos blogos valstybės. Mes čia ne prie ko. Tačiau šias sistemas kūrė ir palaikė konkretus žmonės. Jaužės ir atsakingi. Ne vienas žmogus, dažniausiai didžioji dauguma tuo metu gyvenus. Tad pasakymas, kad žudynės, tremimai tai Sovietų sąjungas, tik Stalino ar bet Hitlerio problema yra vienas iš didžiausių melų ir tokios sistemose ar bet tam sisteminiam valdyme dalyvaujantis asmenys visą laiką e, turi suvokti, kad e, toli su šito melu e, niekur nenuvažios. Mes matom, kad tos sistemos atėjusios, kurios nustato tikrovės apibrėžimus, dogmas, E, formuoja mūsų elgesius, e, memus, kitaip tariant, arba archetipus, bandoma pakeisti žmogaus elgesį, bandoma pakeisti žmogaus e, prigimti per įstatymus ir bausmes. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, tai didžioji dalis yra tai, kad tu pamatai draudžiamą kelio ženklą ir tu bijai pravažiuotų. Iš tikrųjų, kelio ženklas yra pastatytas ne tam, kad baustų, o tam, kad padėtų tau suvokti, kad tai yra vieta, kurioje tu gali žūti. Ir asmenys, kurie stovi prie to ženklo, nu šiuo atveju tie patys milicininkai, kur e, paprastai pavykdavo su jais susitarti kyšiai ir dar iki pačiai dienai Lietuvoje tas tęsiasi, e, bet ačiū Dievui baigiama jau panašu šita e, žiauri tradicija, kad iš bausmių galima gyventi ir iš bausmių e, už tai, kad žmogus neužsiemė, paėmęs tą kyšį, atkatą vadinamai, tu e, tikies, kad kažkas tai pasikeis. Paslaptis paprasta iš tikrųjų, žmogaus prigimties pakeisti negalim. Negalim tik priderinti prie gamtos o ne gamtą priderinti prie žmogaus. Tai yra mes kaip visuomenė turime suvokti tai ir neperšokti tos ribos. Ir tai yra didžiausia galbūt žmonijos tavo ta katastrofa, mesienizmas toksai kylantis iš neaišku, kur mes pamatysim, kad e, su krikščionybės galbūt ateimu mes vis būtent tos socialinius inžinierinius žaidimus ir žaidžiame. Bet kokie didžiausi žmonijos pavojai, žmogaus pavojai? Iš tikrųjų, mes matome, kad pats svarbiausias dalykas yra dora. E, nesvarbu, kokias sistema būtų, nesvarbu kas be būtų, bet jeigu ant daros, ant tarpusavio supratimo, ne ant mirties, o ant gyvybės, tai kas stiprina gyvybę, pradedant nuo asmenio gyvenimo ir baigiant, e, saky, baig, pradedant asmenių, perkeliant į šeimos, iš šeimos perkeliant į bendruomenės, iš bendruomenės perkeliant į miestelio, sakykime, arba kaimo gyvenimą, iš kaimo jau į miesto arba rajono apylinkės, apygardos, e, vaivadijos ir iš to jau valstybės valstybiniam lygyje mes pamatysim, kad tai yra įmanoma, bet pagrindų pagrindas visame tame yra sarmata. Ir pabaigai tiesiog pasidalinsiu keliom mintimis, kurios ruošiantis šiai laidai ir kilo, jog asmenybės griūtis yra ne proto, o atsakomybės armatos dingimas. Bendruomenės griūtis - ne kivirčiai, o atsakomybės armatos dingimas. Visuomenės griūtis Ne korupcija, plautokratija, plutokratija, o atsakomybės, sarmatos, dingimas ir valstybės žlugimas. Ne asmenybės, bendruomenės, visuomenės gritis, o atsakomybės, sarmatos dingimas. Nes ten, kur nėra sarmatos, neveikia net pati tobuliausia konstitucija ir geriausi įstatymai. Ačiū. Uždėmesi susitiksim sekančiai laidoj.